hei wah heram hebat hebat semangat awak dewi masih ada awak dewi awak rodok kena penyakit pelu pelu pelu apa wi hmm, Ilo, sing kene metu. Watuk pilek ki lho Pilek ki Flu. Ah, kurang paseh. Kurang paseh. Hmm. Selamat malam, meneng sik, kena meneng sik. Wilujeng dalu para bapak-bapak, ibu-ibu ya Pak Daya. Ya. Arep nyapa? Eh, wis wis mari brono. Ora dijak omong. dijak omong barang. Nyaut tae Nyaut tae Mangsane radio napa Niki wonten daleme Bapak Muhammad Irfandi. Arep nyapa kowe iki? Ngomong niki lho ajate opo nyapa to melok-melok ijali Masuk Maksudku yo ya ben ketok kompak nu kan wong telu. Tok. Cil. Gah. Tok. Gah. Aja Wong telulah Gah. Salah aku iki grupku tok ya mung musik tok Pak ya. Iya. Grupku iki. Aku Kamil ora melok. Urusane dhewe-dhewe. Awake dhewe sing nanggap langsung Pak Irwan. Iya. Sampeyan ora roh apa-apa. Kono pelantara. Iki lho duwike Pak Yudha karo Pak Percil terus kayaknya aku. Lah antik hmm. eh, eh. Ya, Cikus. Lante. Lante kucingnya repot kucing. Diwaca dek ki yang punya hajat Bapak Muhammad Irfandi berserta Ibu Siti Munawaroh plekentuk eh, mutmainah. Eh, eh. Ibu Siti kasihan nih lho. Eh eh oh, eh. Pasiam. Pasiam. Ngitanaken Bapak Irfandi. Eh. Sampai tak jadi sunat nih. Pak Ahmad. lo Mas Yus Muhammad, Muhammad Yusuf, al Faiz. Ini mau coba tuh Pak? Yo, kudu paseh, oh, kol kolah kubro, ora tekan we. Orang yang ngono. Gila. Muhammad Yusuf Al Faiz. Oh, berarti lah nyelok berarti Muhammad Yusuf Al Faiz. Iya, oh, iya, iya berarti. Kuntul nyak nyak tanduran tak kurak maburo. Oh, berarti nggih ngono kuwi. Iya iya ta. Ah, suwi-suwi santap lambemu tenan kuwi iki. Ngawur iki. Dalam rangka walimatul khitan sing dikitane Pak Dok eh. didongakne. Muga-muga ndang langsung kena dinggo. Loh. Dongakne mbok sing pinak. Lah ora kena dinggo nek pipis piye? Oh iya enggak apa-apa. Maksudnya ndang kena dinggo pipis. Dinggo pipis ndang sehat, ndang sehat, maras, pinter. Pinter. Iso mikul dhuwur. Mendem jero Bapak Ahmad karo Ibu Siti. Ngoten lho tadi. Sunat. Sunatan iki penting, Pak. Sepisan wis tok cukup sepisan rasa bolak-balik. Ana sunat karo wong meteng e lara ndi? Ya lara sunat no. Lara wong meteng, wong meteng totoane nyawa ibarate nganti perang cakil lo. Perang sabil. Perang cakil karo ngawur iki perang sabil. Metengi lara dik ngandung selama apa kuwi sangang sasi 10 desa. Kuwi sangang sasi 10 tahun. Sangang sasi 10 dina kuwi nek ora kurang bejane iso tekan pati lho, Dik. Loh, lho, lho. loro lara-larane malah lara sunat lho mangsamu. Kok iso? Sepisan. Sepisan. Loh, pisan. Oh, tak idoni lho kowe malah nenek kancane ngomong ngethik. Ora enek lara wong. Wis kapok lho, kapok lho wong wong meteng ngono. Oh, oh, oh. Hmm, tarik napas. Oh, oh, wis buka siji, buka siji. Oh, wis ketok rambut e, ketok rambut e. Oh, rambut e dhewe, Ding. ngawur kowe iki rumangsaku. Lah lah wong meteng karo wong sunati iki kapok-kapoke loro wong sunat utawa kapok he he he eh eh wasis crigis lambemu suwe-suwe lambe lanang suwe-suwe. Wedok. Eh wedok kowe. Eh. Ora ning ngono wong lak sunati pisan wis cukup, Pak. Apa tuman kowe sunat tok sampe ping 4, ping 5, ping 6. Merotol entek no ora karo-karuan no. Sunat ping 4 ya langsung lurus. Lho la iya, eh. lha wong meteng. Ngapa? Jajal sepisan apa kapok sepisan? Iso ping 3 barang. ngrasakne pawenah. Netenge pas nglairne lara, Dik. Tapi gaene lho pawenah. Rumangsamu ngawur e, kuwi. Iki sing sing didongakne Mas <laughs> Yusuf. Pengke dhewe blang kemen kudu omong, Dik. Blang kemen dhewe. Wis meneng kono lho, merokok ngono lho. becah rupane kaya tremos, repot. Angel aku lah. Karuan dalang liyane iki tak jawab. Lah dalang liyane iki jawab nyambung. Iki SDM-e gak nutut, Dik iki. Hmm. bocah lulusan PAUD tok. Ora tekan lho, lho malah. Lho, lho, mripate mendulu. Anjane ngono kuwi ya. Eh. Suwe-suwe kaya dop limang watan lho. Kuwi anjane dosen, Pak. Mosok dosen, dosen. Eh, eh, eh. eh dosen. Dosen napa lho? Ngempet jago. Dosen. <laughs> ngomongnya botoh pitik ngono. Iya. Dadi Dadi iki masyarakat sakmene mbane Pak kon Pak ya. Masyarakat sakmene mbane mesti dongakne ning keluargane Bapak. Bapak Irfandi. Irfandi muga-muga kaleksanane anggone kagungan kersa diijabahi Gusti Allah. Amin. Wiwit saka wiwitan lan pungkasan ora ana alangan sawiji apa-apa. Putrane dadi putra sing saleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Dawuhe wong pinter, dongane wong petang puluh padha karo dongane wali siji. Lah Nek sing teko sakmene kae wis wali pira sing ndongakno karo Pak Irfandi? mesti diijabahi. Mesti terkabul. Kabul mesti mandi. Amin. Contone Dik saking kondange Pak Irfandi wis roh-roh daleme tingkat dhuwur, tingkat dhuwur Pak ya. Hmm, Wah, hmm, jan hmm, kaya ngono apike. Nek omah ngarep pi beras mi tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk, Pak. Neng omah guri lho. Guri. Apa kuwi jenenge gula, teh, kopi tumpuk-tumpuk, Pak Irfandi yo. Ning jeding weruh Bu Siti yo. Gombal tumpuk-tumpuk. Eh, wong duwe gawe iki ra mungkin ape umbah umbah yo ora iso. Sesuk dilodhi. Urung sempat, urung sempat.